الكرة صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا نكون زهر الله سبحانه وتعالى الصلاة والسلام على محمد صلى الله عليه وسلم وأصحابه i njegovu čistu, čestu porodicu i sve one koji budu slijedili do sudnjih dana. Mi smo prošli put spomnjali propise vezano za rahn, to jest zalog, je tako? Ovaj ugovor rehna ili zaloga, to je ugovor kojim se potvrđuje dug, je tako? Ili osigurava na neki način isplata i povrat duga to je ta vrsta ugovora. Znači šta? To je ugovor ili način ili obavezivanje na nešto čime se u stvari potvrđuje ili osigurava povratak duga. Večeras uz Allahovu pomoć ćemo govoriti o još jednom načinu osiguravanja duga. Osiguravanja duga. A to je daman. Daman ovdje ima na početku samo rasprava od čega je nastalo to i tako dalje, zbog čega mislim da ta onaj, rasprava nije za nas ovdje važna, šta to znači i u jeziku i u, u arapskom jeziku i odakle potiče, pogotovo što se ovdje spominje razilaženje oko toga, nego šta znači to u šerijatu. U šerijatu je obavezivanje na ono što je obaveza drugome to je šta obavezivanje na ono što je obaveza drugome. Uz to da to ostane obaveza kome je prije bila. Jeste li sad obavezivanje da ćeš ispuniti ono što je obaveza nekom drugom da ispuni, a time nije spala obaveza sa onoga za kog si se ti obavezao. To je garancija. A tako, gažirant. Garant. A tako. Mhm. Obavezuješ se da ćeš ispuniti ono što je obaveza drugome, a time nije spala obaveza sa njim. Nego samo ti još preuzeo obavezu. Znači, to je garant. Garancija za dug. Ima još, poslije ćete vidjeti, još načina garancije. Gdje se ne garantuje za dug, nego se garantuje za nešto drugo. Ali ovdje se garantuje znači šta da preuzmaš tuđu obavezu ukoliko je on ne, ispuni znači da da ćeš je ti ispuniti. garantuje za drugog da će ispuniti obavezu odnosno da ćeš ti ispuniti za njega ako on to ne ispuni. Ili obavezivanje na nešto što će možda biti obaveza nekome drugom. Znači nije mu još, ali bit će mu poslije obaveza. Kao na primjer, kome god, je tako, e, pozajmiš novac, ja ću garantovati za njegovo vraćanje. Ta još nije obaveza, ali će biti. Ili što god dadneš tome i tome, ja preuzimam na sebe obavezu. Je tako? I takve, takve situacije, ja, takve situacije imam. Postoji. Naprimjer, u mjesnim trgovinama je raširano šta, da ljudi dolaze šta, uzimaju robu, pa ovaj... Na rucku. Jeste, popisi. I onda na kraju plaćaju tako posti prvog ili ne znam nija kad u kakvim situacijama. E, sad da dođe nekoj trgovci kaže što god uzme taj i taj ja preuzimam ovaj. Ako on Jeste. Ako on ne izvrši. Jeste, znači preuzima ovo za njega ako on izvrši. U smislu šta? Da kada ti za njega dug, da bi, da bi mu trgovac šta? Dao. Ili ne mora biti trgovac, može biti da je neko ko ima imetak, dođe neko traži du pozajmicu, traži pozajmicu. Dobro. Ovaj način garantovanja za nekoga je dozvoljen Kur'anom, sunnetom i iđmaom. U Kur'anu alejhi selam je tako? Voli men dja'e bihi himlu ba'irin mu ene bihi za'im u suri Jusuf. Kaže kogod ga dovede i dođe sa njim, dobit će, znači, tovar deve i ja za to garantnim, ja to preuzimam za na sebe, znači obavezu. Pa je ovo dokaz da je to sa ta takva način garantovana, dozvoljen isto tako, imam tirmidi prenosi hadith od Rasula sallallahu alaihi wasallam šta, ez za'imu varimu, onaj ko za nešto garantuje, a, kako ćemo reći ovdje, snosi posljedice, znači ide na njegov račun. Odnosno, garant je preuzeo na sebe ova obavezu. Isto tako iđma u Leme da su svi složeni da je ovaj način onaj općenito dozvoljen. Općenito dozvoljen. Zašto kažem općenito? Zato što možda u nekim situacijama ili nešto od nekih oblika možda ne bi bilo dozvoljeno. Dobro. Svakako ljudi imaju potrebe za tim, e, jer često kao što su ljudi u situaciji potrebi da pozemljuju, i tako dalje, onda nekad su u situaciji da se za njih garantuju da ne mogu doći do pozajmice bez nekog ko će, ko će garantovati. Tako da je ovo, znači, na neki način ova garancija u stvari šta? Čin dobroči, dobročinstva i to je čin kojim se olakšava musliman, je tako, i odagnavaju se neke prepreke i tegove, E, muslimana, alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Da bi ova garancija bila ispravna, prvo šta je uslov? Prvo je uslov da onaj ko garantuje bude od onih kojima je dozvoljeno da raspolažu svojim imetkom. Da bude od onih kojima je dozvoljeno da raspolaže imetkom. Zato nije, dovolj, nije dozvoljena, znači nije ispravna garancija od malog djeteta, niti onoga ko nije razvorit. Je tako? Niti od onoga čiji je metak stavljen pod znači e, hipoteku. Jest, hipoteku ili je znači jednostavno zabranjeno zbog toga što su ga preplavili dugovi, blokiran mu imetak, zabranjeno njemu raspolaganje imetko radi tu dugova, znači, koji treba da se isplati iz njegovog imetka i tako dalje. Isto tako e, ispravan je, ispravana je ova garancija samo uz dobrovoljni pristanak i zadovoljstvo onoga ko gara, garantuje. Ako bi nekoga prisilili da garantuje za nekog, znači to ne bi bila ispravna garancija. Ne bila ispravna garancija. Sve u svemu to je znači dobročinjstvo i obavezivanje na obavezu koja mu u osnovi nije bila obaveza. Znači obavezuje se dobrovoljno iz dobre volje da pomogne nekome na nešto što mu u osnovi nije bila obaveza. Iz ovog proizilazi jedan drugi propis vezan za daman, znači za ovu garanciju, a to je da nije dozvoljeno za uzvrat, odnosno za ovu garanciju, uzeti nado, nadoknad. Zašto? A to što je to čin dobro, mhm. dobro činjstva. I onda bi bilo isto kao da je dao dug, je tako, koji mu je poslije donio ko? korist. A svaki dug koji donese korist je, ka? je kamata. Kako će biti kao da je dug koji mu je donio korist? Ako ja garantujem za nekoga, na primjer, evo za Abdurrahmana garantujem. O tako? nije mi dozvoljeno sad od Abdurrahmana da tu uslugu što sam garantovao za njega naplatim ili iskoristim na bilo koji način. Zašto? Zato što ako on ne vrati taj dug, morat ga ja vratiti, a onda ću to što sam ja za njega vratiti tražiti od, od njega, potraživat će od njega, pa ispadne da je ovo njegov dug prema meni, a na osnovu toga sam izvukao ko koristi. I onda se znači, potpuno slaže sa slikom šta? da kamate, jel tako da je to u stvari dug koji mi je donio korist. Jeste li shvatili? Znači, zbog toga nije dozvoljeno, znači, za tu garanciju uzimati bilo kako nadokna. Dobro. I mora biti onaj ko garantuje u stvari da bude od onih koji čini dobročinstvo, i da bude svjestan toga. Da bude svjestan toga i da man i ova garancija je ispravna samo sa tim nijete. Ako ima cilj, znači neku korist da izvuče, onda je to neispravno. Onda je to neispravno. Da li ova garancija treba da dođe s određenim e, izrazom? I da li je ispravno ukoliko se ne izgovori tačno riječima ja za tebe garantijem ili ja ću, ja za njega garantijem ili ja ću vratiti ako ne vrati ili znači nema određene fraze ni u jednom onaj e, poslovnom ugovoru, koja se mora izgovoriti da bi bilo da bi bilo ispravno. Jer ovo nije ibadet koji je naređen da se kaže tako, tako i tako. tako kao u namazu kad staniš, ne smiješ ništa drugo govoriti, moraš reći Allahu ekber tako. Ovdje nije tako, kao i u drugim ugovorima, nego svakom rečenicom iz koje se to razu, razumije. Ili da je običaj ljudi da se tako izražavaju za taj slučaj, slučaj. Sve što se kaže u tom kontekstu da on preuzima obavezu za njega, smatraće se da je preuzeo obavezu i on je, on je garant u tom slučaju. Sljedeće pitanje. Jedan je pozajmio, a drugi je garantovan. Je tako? Kad istekne rok, od kog će potraživati onaj koji je dao pozajmicu. Ono znači, kažu ovdje da ima pravo, da ima pravo da traži bilo od koga od ove dvojice. Svijedno da traži od onoga koji je pozajmio ili od onoga koji je gara, garantao. Sasvim se jedno. Sasvim se jedno. Zašto? Zato što je ova koji je garantovao praktično i on je preuzeo obavezu. Preuzeo je obavezu. I tu je obaveza koju on sad traži od njega nazad, da ima pravo. Međutim, međutim, Allah najbolje zna, neki učenjaci kažu da neće tražiti od onoga koji je garantovao, dok se ne ispostavi da, da nije u mogućnosti da ne može vratiti dug i ispuniti obavezu onaj koji u osnovi poza, Zašto? Zato što je ovaj garant za zamjena za osnovu. Pa ne ide se na zamjenu dok se ne ispuni. ne ispuni osnova. Kad se osnova vidi da nije znači u stanju i kad se izgubi osnova, onda se ide na za na zamjenu za tu osnovu. I ovo je mišljenje koje ona je smatra ispravni imam Ibn Qayyim rahimahullah ta'ala. Nakon što je objasnio svu tu situaciju, tako, ovo je na neki način garantovanje i potvrđivanje duga i neće ići na tu garanciju dok se ne vidi da se sam dug, odnosno onaj koji je pozajmio, da ne može vratiti. I to je sigurno onaj, na neki način, logičan redoslijed. Logičan redoslijed. I ispravni višnjenje Allah najbolje zna. Znači da se prvo traži od onoga koji pozajmio. Pa ako ne može da vrati on, da se onda ide na, na onoga koji je, znači, bio garancija za, za njega, odnosno koji se obavezao da će vratiti u slučaju da on ne bude u mogućnosti. Da on ne bude u mogućnosti. Allah najbolje zna, smatram da je ovaj terđi od imama Ibn Khayyim, rahimahullah, da je ispravan, znači da je jak. Da je jak. Ispo, ispo bi, ispo bi ako bilo suprotno, ispo bi da je dug onoga koji preuzima. Da je on koji garantuje da on garantuje, naj nema nikakve Na taj način bi oni koji pozajemljuju, znači jednostavno na neki način ste, e, dobilo bi se atmosfera određene neozbiljnosti i lakomislenosti, je tako? U samom pozajemlja, po, e, pozajemljivanju, je tako? Ako neko za njega garantuje da se totalno oslone na nje, mm. na njega. Allah najbolje zna, tako da i sa te strane bi negativno uticalo na ponašanje ljudi, Allah najbolje zna. I to bi po druga selama. Jes. Prenošenje duga. I evo da imamo havale, znači to o tom ćemo prosim govoriti. Dobro. Od pitanja vezani za, za ovu garanciju je pitanje da e, ne oslobađa se obaveze. Kad je oslobođen obaveze onaj ko garantao? Ne oslobađa se obaveze sve dok onaj koji je pozajmio ne? ne vrati dug i on ne oslobodi sebe obaveza. Znači, dokle god je ovaj koji je dužnik pod obavezom, nije skinuta obaveza ni sa onoga koje je garantovao. Nije skinuta obaveza ni sa onoga koje je garantovao. Znači, sve dok je ovaj pod obavezom i ovaj pod obavezom. Je tako? Kad ovaj koji je dužan skine obavezu i vrati, šta? Spala je obaveza iz ovoga koji je garan, garant. I samim tim se uki, ukida i nestaje ta obaveza. Kao i što smo govorili za rehn, je tako, za zalog, za dug, tako i hipoteka. Isto tako, samim vraćanjem duga, ugovor i ova hipoteka propade, prestaje, znači, znači gubi se, jednostavno nestaje, i vraća se na raspolaganje onome koje treba da vrati dug. Jer nema više duga za koji je ona bila garancija, tako i potvrd. Nema više, ne postoji taj dug za koji iz, e, odnosno koji se trebao e, pokriti tim zalogom. Prema tome više to nije zalog. Čim se vrati dug, ovaj zalog više nije zalog. Isto tako, čim se vrati dug, ovaj garant više nije garant nema više onoga rad, zašto je on gara, garantuo. To više ne postoji. Alekum salam. Drugo može onaj, onaj koji je pozajmi da kaže ne moraš više biti garant. Može tako da mu prestane? Ne može. Zato se ova mesela ispomnio. Znači, ne može. Ne može on reći, ja e, ti više spalaj sad tebe obaveza, ne moraš više garantovati, tako dalje. I to je pitanje, evo ovdje koje ovaj, spominje, či doći će sad nego samo vraćanje duha. Šta je još od pitanja ove garancije? Da može biti ta garancija višestru, višestruka. Kako? On Znači, za Avdraman hoće da pozajmi, garantujemo nas četvorice. I ja, i ti, i, i ti, i ti, svi četvorca garantujemo. I svi četvorca smo pod obavezom dok on ne vrati. Da li da garantujemo samo za, za podjednak dio, je tako? Svako od nas četvorci po četvrtinu, ili da svaki garant je cijeli dug, četiri puta je za garant, je tako? Niko nije oslobođen obavez dok on ne vrati dug, ili dok neko od nas ne vrati za njeg. Svi su pod tom, pod tom obavezom. Je tako? Svi su pod tom obavezom. Da, svejedno, da li je svako od nas garantovao samo za određeni dio, ili za cijelu pozemcu. Svi su obavezni dok se do kraja ne vrati dugi neočisti. Dok ne, ne vrati dugi neočisti. E, ovdje dolazi sad ovo pitanje, može li znači da bude oslobođen, ne moraš ti više garantovati, tako dalje, ono se vidi kroz ovo pitanje. Da li je šart da ova garancija bude ispravna da li je šart da bude zadovoljan sa tvojom garancijom onaj za koga ti garantuješ i onaj kome garantuješ. Nije. Zato što je ovo čin dobro čin? Dobro Ako ja garantujem za Brahmana, on nije zadovoljan da ja za, njim, da ja za njega garantujem. Tako? To nije. Zbog nečega između nas dvojci. Mm. Bez obzira, ja sam preuzeo oba obavze i to ostaje moja obaveza. A garantujem kome? Salehu, je tako? Od njega on pozajmi. A on isto, je tako, nije zadovoljan da ja budem garant. Ha? Bez obzira što nije zadovoljan, ja sam preuzeo obavezu i to ostaje moja obaveza. Znači, šart da bi e, daman, odnosno ova garancija, bila ispravna, jeste samo da bude zadovoljan da je to dobrovoljno uradio onaj ko garantuje. A ne mora biti zadovoljan ni onaj za kog se garantuje, ni onaj kome se garantuje sam je preuzeo obavezu i čim je preuzeo obavezu, to ostaje njegova obaveza. To, znači, iz toga proizilazi ovo malo prije što spomenu šta, da on, ako kaže ne moraš ti, spala je sa tebe obaveza, da nije spala, zato što je on preuzeo za, e, dobrovoljno. Obav, dobrovoljno i ona će trajati dok god se taj obaveza ne ukine, ne ispuni. Dok god se ta obaveza ne ispuni. Ste razumili ovo vraćanje? Ali, ali malo mi ovaj, znači, ovaj što pozemljuje, ne mora da bude zadovoljan sa žirantom. Ne mora. Ne može da ga ne voli, može, ali, ne, može zbog njegove povedljivosti, u smislu tog. Ne možemo njega onaj zlopotrijeviti. Jesi mi razumio? Znači onaj koji daje tu garanciju, on taj od sebe. A on ako sa njom nije zadovoljan, ona mu ne može naštetiti ni na kakav način ovaj to ne može zloupotrijeti zloupotrijeti protiv njega. Pa on, na primjer, mene smatra nepovjerljivim, al to ne smeta. Jer ovdje to što on meni ne vjeruje ni na kakav način ne može njemu naško Dobro. Naško, ono ovaj koji posuđuje, on može tražiti bolje žiran. Hoće još jednog žiranta. A to je drugo. To je drugo. To, je drugo. Ono, ono, nego on nje bi inače. Ono je dobro nas. On znam ja tebe, eko. Jest, nema sumnje, znači. Jest. To je drugo. To je ako ovaj uslovljava, neće mu dati duga bez garancije. Jesi mi Dobro, znači mora Ako uslovljava i kaže, ne, našao si mi, ovaj, našao si mi eh, garanta koji nije nikakve garancije. Je tako? <laughs> E to, znači, e to, to. A, to, je, to je drugo. Međutim, on mu, on mu onda neće ni dati. Ali ako se ja ponudim i kažem ja, ja ću garantovati, gotovo, to je moja obaveza sa moje strane. Ono, je tako? To je moja obaveza. A sad druga je stvar što on njemu možda neće dati ako sam ja garant. To je druga stvar. prihvati sve jedno... Ali ako on njemu dadne pozajmicu, a ja dođem kažem ja garantujem za njega gotovo, ja sam preuzeo obavezu i to je moja obaveza. I ova moja obaveza je ispravna, znači obaveza je na mene. I neće spasti sa mene sve dok se taj ovo je za neispunje. Jeste razumeli, brate? Yes. Ovo je drugi problem, hoće li on njemu sad dati ili neće, je tako? Ali, šta? Ja sam preuzeo obavezu za dobrovoljno i onaj ostaje moja obaveza. Dobro. Isto tako od pitanja ove, ove garancije jeste da je garancija ispravna i u slučaju kad je poznato zašto se garantuje i kad je nepoznato ispravna. Je tako? Počne se nešto govoriti, tako spominjati da je Salih ima neku obavezu prema, ne znam, sebi, je tako? I ja samo kažem, ja garantujem za Saliha ili ja ću vratiti za njega jer ja preuzimam, ja preuzimam obavezu. Znači, a nisam upoznat o čem se radi, koliko je tu, šta je to, je tako? Bez obzira na to i u tom slučaju je šta? e, ta garancija ispravna ako će izaći na kraju znači e, i biti poznato. Ako ide ka tome da će to na kraju biti po, poznato. Kao što je u ajetu ko dođe sa njim, je tako dobit će tovar deve i ja mu to garantujem. Evo, tovar deve je nepoznata stvar, je tako? Ali na kraju će se vidjeti šta Šta? Šta je to? To nije nešto precizno određeno. odrezeno. To nije nešto precizno određeno. Dobro. A to veliko dobročinstvo. Jest. I hrabrost. Hrabrost. <laughs> Šta znaš što može <laughs> da bude na kraju. Dobro. Ne znaš koliko je dužno. <laughs> Dobro. Ja, često čovjek ne bi ni pretpostavljeno tako. Dobro. Fair. Još, jedan, uh, još jedna garancija je ispravna garancija. Ovdje je garancija mhm. o, o e, znači za o, e, garancija za porijeklo robe, da tako kažem. Eto, tako će ja to prevest možda. To je garancija znači da ako ja prodajem nešto, je tako, ti kupuješ to od mene, ja garantujem garantujem cijenu te robe, odnosno ono što sam naplatio za tu robu, da ću vratit ukoliko se ustanovi da roba nije bila, na primjer, mo, moja. Eto, to je ta garancija. Znači, i ta, i ta vrsta garancije ima. Šta garantijem da će vratiti onaj cijenu, vrijednost robe, vratiti po cijenu po kojoj sam ti prodao, ukoliko se ustanovi da nije, da nije moja. Kad se to može desiti? Nekad čovjek, znači, nešto ima svoje robe, ima tuđe, ne zna sad, pomiješu u trenutku, ili tako, hajde da mu proda, ali uz garanciju, ili tako, da će mu vratiti novac ako se ispostavi da to nije bila njegova roba. Da to nije bila njegova roba. E za auto. Hm? Ili, na primjer, auto. Ko što se sad dešava. Ti imaš na papiru, on kaže, jer, jer regularno to. Kod mene jeste, ali možda se ispostavi da je Da nije. Da nije. Jest, pa da će on njemu... Ja, naravno, to ima ako ne bude vraćan. Vraćan, jest. To je, znači, ispravan, ispravan garancija, ali tako? Ispravna garancija i ako se poslije ispostavi da ta roba ne, pripada njemu, je tako, nego nekom drugom, onda povraća ono što je uzeo za tu robu. Da. Ima A to, to je obavez. Ima li se garancija ljudi koji nisu u islamu? Vjerovatno ne prima, jer ti ljudi svakako nešto mogu to uvijek prevariti. Ja. Danas recimo ne znaš uvište čovjeka, ne klanja on ti rekao radi reda, a nikad ne bi stao iza te garancije. Ja se dešava danas na pijet. Ja ti garanti, on samo da ga da mu uvali robe ovdje u, u Sarajevo. E, to je drugo, znači nije to to Allah najbolje zna uopšte nije neka garancija u smislu garancije da je to neko stvarno stao da garanti nego je to ono kako bi ja rekao, odbenđijanje na pijac, jest. Sijet, jest, da ga, ono, pijačarsko, pijačarsko, ono, benđijanje, da ga obenđija začas, da ga, znaš, opsihiri ga. I ovaj kad kupi, odin se pijac i gotovo. Niti više može nas, niti zna. Gotovo. A ovako, da bi bilo primljeno, znači... A inače, da stane neko, znači... A, nije musliman čovjek. Allah najbolje zna, znači, to je bila obaveza koju on preuzeo i bila bi mu obaveza. Inače. Ja, znači, on je, mogu prisiliti da... Onaj kome se obo, koji zna da je se on obavezao da potraži od njega. Ja. Tako, preuzeo obaveza. U šarijetu to... Jest, nema smetnje. Nema smetnje. A ovdje možda i ovdje da možda naplatiš. Može se do... Dobro. Uglavnom, reci. Ovdje nema znači nečega što je e, ugovor sa dvije strane i tako dalje, pa da postoje određene komplikacije. i dalje. Nego je ovo uglavnom šta, čin dobročinstva dolazi sa jedne strane i uslove samo njegovo zadovolj, mhm. zadovoljstvo. I zapamtite to, znači svaki e, način neke garancije ili posla ili pozajnice ili nešto što dolazi s, kao čin dobročinstva sa jedne strane uslove samo njegovo zadovo zadovoljstvo. Dobro. Imamo drugi, još jedan, još jedan način garantovanja alikom se Još jedan način garantovanja ovaj uh, imovinskog prava. Zašto ovdje naglašamo, naglašavamo imovinskog prava? Još jedna garancija, to se zove kefala. Kefala je isto tako garancija, na primjer, imovinskog prava. Ali nije garancija znači da će vratiti za njega ili ispuniti njegovu obavezu ili da preuzima sa njim njegovu obavezu, nego garantuje da će ga šta dovesti na mjesto gdje treba da ispuni svoju obavezu. Garantuje njegovo tjelesno pri prisustvo. Garantuje njegovo tjelesno pri prisustvo. Ste razumeli, braći? Bilo je ogromna razlika. Još neko znači. Garancija, jesno. Nema kao plata nešto. A e, nije. Ovaj, to je nešto slično. Zato mi mala kefale. Pa dobro, to je... <laughs> to je <laughs> žargon, što su yes. Samo da mi daje dvije kefale. Samo da konje. Nije, sad možemo i mi dobivati kefale. <laughs> sad dobro ćete vi, sad dobro kefale kažeš je dobar, da bi aparatom i čeke Da, da. Ovo je, ovo je više, to je više za, što oni dobivaju, mokefe. Znači, kao nagrada za, za eto, za nešto što, za trud, jesu. Ovako ono isto da to ne jel tako? Kako se to da, da, da se zove? To je yes. bilo ošte poznato. Nije plata, kako je to. Mokefe, znači. A dobro. Pa kako je pali spadne? Kefala je garancija da će, znači garantije za nekoga da, da će obezbijediti njegovo tjelosno prisustvo na mjesto gdje treba da ispuni svoju materijalnu obavezu. Ha? Yes. Znači, šta je uradio ono? garantovao za njega da će se vratiti da mu se drugi glava što je ubio Ebu Zer. Ebu je garantovao kod Omer. Jeste, ali to je, vidite, sad vidite, znači takve, garancije nisu ispra, ispravne. Znači, znači dozvoljena je ovakva garancija tjelesnog prisustva samo za onoga koji ima neku materijalnu obavezu. A nije, do, nije ispravna garancija za nekoga na, ko, na kome se treba da izvrši širijatska kazna. Ili, znači, neka tjelesna znači, odmazna. Hisas. Ili nešto drugo. Zašto nije ispravna? Zato što, ako ja garantujem da će, hajde da više ne znamiravamo Abdrahman, ha, da uzmemo nekoga drugog. Uh, varis. Ha? Ili Faris. La, las, Laris. varis. A on nije ni Varis, ni Faris, nego... Dobro. Naprimjer, ja garantujem za njega da će on doći i da će biti prisutan, jel tako, na dan kad treba da ispuni neku materijalnu obavezu, jel tako? I sad, kad dođe to vrijeme, onako ne dođe. Šta se dešava? Ja ne obezbijedim njegovu prisustvo. Šta će se desiti? Ja ću za njega pla plati. Dobro. A ako kažem, to je dozvoljeno, je li tako? A ako kažem da garantijem njegovo prisustvo, tad i tad da dođe da mu se osjeća ruka za krađu, i on ne dođe. Vi, znači, šerijetski kadija ili sudija nema pravo men osjeći ruku. Ili on nekome namjerno ko ruku pa treba da se izvrši odmah odmazna. Nema nijedan kadija na Dunjalku da sad zato što nema njega meni osjeće ruku. Kako še on, onom hadisu onaj Beduin e. on je ubio pa su ga ona dvojica mladića dovela kod Omera Radjela Hanu. Yeah. I onda da Dela Hanu je tražio garanciju. Niko da sahaba nije smio da garanciju. No, ne znaju ga ovo ono. I na kraju je Ebu Zere yes. garantovao. Vidi, za taj slučaj, znači, prvo moramo da ustanovimo vjerodostojnost tih predaje. Je tako? Drugo, ako je vjerodostojna, gdje u kojoj zbirci da pogledamo komentare, znači, učenjaka na taj hadis. Da vidimo kako su to prokomentarisali. Jer je ovo uopšte poznata stvar. Omer radijallahu an, ako je trebao da izvrši kisas nad njim, je tako? Nije mogao nikog garantovati za njega u smislu ovog, ove garancije da garantuje njegovo prisustvo. Jer šta znači to u slučaju da ovaj ne dođe? Da Omer ubije nekog drugog. Može to? Ne može. To ne može čak ni kad bi bilo š, no, onaj šipke, jel? Ni batinanje, ništa. Ni kamenovanje, ni batinanje, ni, ni, ni, ni kisas. Zato sam rekao odmazda za ruku, na primjer. A kamo li za glavu? Kad je ovaj malo, ovaj malo prikasnio, ashabi se bili uznemirili. Ja. Zato treba tu priču provjeriti. Gdje ste ih pročitali? Ja sam, ja sam pročitao na, ja mislim, Harmin Sulić je pisao jedan tekst u cijeli taj hadis. Jel to ima ovdje mm. da skinem? Hajde, odmah nađete gdje se nalazi, pa da se vratimo, znači, na, na na zbirke da provjerimo vredostojnost i onda da vidimo šta je komentar toga. Ovo i dalje poglavlje o zajmu. Znači, ovdje jasno stoji, znači učenjaci kažu, jel tako, da nije dozvoljeno garantovanje tjelesnog prisustva za nekoga u šerijatskim kaznama, jel tako, i znači odmaznamo. Gdje tjelesno treba nekome, znači, izvršiti pisas ili neku tjelesnu kaznu ili nešto drugo. Zašto? Zato što se širijatske kazne odbacuju zbog šubhi. Je tako? Širijatska kazna se odbacije sa šu, šubom. Čim ima šubha, neće se izvrši širijatska kazna. Zato za nju nije potrebna gara, garancija. Garancija za nešto što će jestinije, je li tako? A šerijaska kazna se izvršava samo kad je 100% tačno i sigurno ovdje je bilo, on je priznao da je ubio čovjeka. Tamo. I on hoće da ide samo familiji, da se halali s familijom. Možda jedino tako da objasnimo. Znači da je on, on imao neku posebnu... Priznao, priznao, yes. znaš, ubio sam ga. Mora da podmiri yes. porodice. Potrebe i tako dalje. Uglavnom, da znate, znači, onaj, ta posebna garancija za izvršenje širijanske kazne nad nekim, u smislu da garantija njegovo tjelosno prisustvo nije, znači, ne ide i nije ispravna nije ispravna. Znači da garantije njegovo tjelesno prisutstvo ako se radi o šerijeskim ka kaznama. Dobro. U ovom slučaju, šta? Da je ovi kad su garantovali njegovo prisustvo, pa je otišao, nije se vratio, ne bi Omer radijallahu an imao pravo izvršiti tu kaznu koju je trebao izvršiti nad njim ni nad kim drugim. Allah najbolje Ali eto vidit ćemo gdje se nalazi i šta je sa tim hadithom. Je tako? I zato što se nikad šarijatska kazna ne izvršava nad onim koji nije je zaslu... zaslužen. Je tako? Ne može se osjeći nikad ruka nekome drugom nekom lopom. <clears throat> Je tako? I nikad se ne može šibat osim onaj koji zaslužio batin, je tako? Ne može to preuzeti neko drugi na sebe. Je tako? Na primjer, otac ima sina, i sin zasluži šarijesku kaznu. Može babo doći reći, šibajte mene, nemojte mi sina dirati. Može. Može reći, može reći. Može reći, slobodno pričati, ali neće ništa od toga biti, ili tako? Znači, nema od toga ništa, nego se onaj koji je zaslužio. Isto tako, propisana šarijaska kazna ne može se izmijeniti, niti iskupiti nečim drugim, je tako? Kao onaj što mi je sin zinalku učinio sa ženom kod koje je služio, bio sluge, je tako? Pa je on dao stado ovaca, davo, sve davo, tako, ništa, Resul Salah Ali Sedan kaže, to je, se sve tebi vraća, a tvog sina daje vam, je tako, sto štapova i godinu dana proga, je tako? A ženu ovoga, kamenujte. Ima priča. A i slučaj Jusufa slučaj kad, kad je stavio onaj tehar, nije prihvatio one kao oni su govorili o nas, umjesto Benjamina. Jest, isto nije prihvatio, čak i u njihovom šarijetu isto tako bilo. Ali tako kaže, ne možemo mi samo onoga koji je kod kogenac. Dobro, e to vam je to. Znači, to je kefala. Da garantuješ tjelesno prisustvo nekoga nad, ko, e, ko ima neku materijalnu obavezu garantiješ tjelesno prisustvo nekoga ko ima materijalnu o obavezu. Samo i to. Dobro. Naravno, ova kefala, znači ovo garancija, znači e, ispravna je samo ako je zadovoljan onaj koji garanti. Zašto? Zato što to nije bila obaveza prije nego se sam obave obaveza. I on se sam obavezuje na nešto i onda je uslov da on bude sa tim zadovoljan. Ne može ga niko na to prisiliti. Kad spada obaveza sa onoga koji je garantovao tjelesno prisustvo nekoga? Kad spada obaveza sa njim? Ako, on... Ako ovaj umre. Sa smrću onoga za kog je garantovo njegovo tjelesno prisustvo. Pa tako, spada obaveza ovoga koji za njega garantovao. Isto tako spada sa njega obaveza ako ovaj dođe i sam se preda, je tako? Preda se i kaže, evo ja sam, ja sam tu, je tako? Isto tako sa tim spada obaveza onoga koji se obavezao da će obezbijediti njegovo tjelesno pri, prisustvo. Dobro. Ako ne dođe on sam da ispuni materijalnu obavezu, je tako? A ne dovede ga ni onaj je garantuo za njega da će doći, je tako? Da ispuni tu materijalnu obavezu koju ima, šta? Ta materijalna obaveza prelazi na onoga koji za njega garantuo njegovo prisustvo i on će za njega to šta i namjeriti isplatiti, vratiti, kako god kažeš. Uglavnom, garantuo si za njega da će doći, on nije došao, ti za njega vraćaš. Međutim, ako ti njega privedeš, dovedeš, obezbijediš njegovo prisustvo, a on nema da vrati, ništa, ništa ti se obezbijedi njegovo prisustvo. To je samo, ispunio si garanciju da će on tu biti prisutan. Sad vi od njega, ali pa tako, i sa njim uradite što god, ali mi se nama šta god vam je volja, šta god vam je volja. Dobro. Ovo je jasno. Znači, u početku Orijen garantova njegovo prisustvo. I ako ga obezbijedi, ispunio svoju obavzu. Ako ga ne obezbijedi, a ovaj je živ, kako, i neće da dođe i ovaj ga, znači, ne obezbijedi njegovo prisustvo, onda prelazi obaveza na na njega i on će namjeriti ono što je ovaj imao obavezu. Dobro. Šta još ovdje kod garancije prisustva osobe? Ima, znači, garancija poznanstva osobe. Takozvana garancija da poznaje nekoga. Naprimjer, kao kad je došao čovjek da uzme, da pozajmi nešto. Je tako? Da pozajmi nešto. I onda ti kažeš, ja tebe ne poznajem, ne mogu ti dati. Je tako? A ja kažem, poznajem ga, ja dajem. Je tako? I samo kažem, poznajem ga. I nisam ti obavestio ni ko je, šta je, ni odakle, ništa. I ti znaš šta, šta? Da sam ja rekao da ga poznajem. I onda mu da dadneš, je tako? I onda mu dadneš. U tom slučaju, kad sam tako rekao, datnim upoznajem ga ja, da tako ja ću te upoznat, ja ću ti reći ko je on i šta je on i odakle je on, u tom slučaju, znači, ja sam kao da sam garantovao njegovu pri, prisustvo. Kad dođe vrijeme da vrati dug, znači šta? Ja sam obavezan da obezvijedim njegovo pri, prisustvo. Sami tim što sam rekao da ga poznajem, praktično preuzeo sam obavezu da će on doći. Jer sam ja tom garancijom da ga poznajem praktično naveo ovoga koji pozajmljuje da to ura, da to ura. Pa ako ovaj ne dođe na vrijeme, znači namjerit će onaj koji garantuje odnosno rekao da ga po, poznaje. To je takozvana garancija pozna, poznanstva. Garancija poznanstva. Čim je garantuo da ga poznaje, stvari garantuo je da će on biti pri, prisutan na dan kad treba da vra, vrati dug, je tako? Ukoliko se ne pojavi ili iz bilo kojeg drugog razloga ne dođe, tako po bilo kojoj osnovi onaj koji je rekao da ga poznaje, je tako i garantovo njegovo poznanstvo, on će za njega to vratiti. Jer kad je rekao da ga poznaju stvari, kao da je rekao šta, ja znam ko je on, šta je on i ja ti garantujem šta da će on biti tu pri, prisut. Pa ako ne bude prisutan, on će za njega vratiti. On će za njega vratiti. To je prilike to. Daj mi resiti koliko ima devaci. Još dvije minute. Dobro, ovo je za večeras. Dobro. Ovo je za večeras. Dobro. Znači, ja sam banan.